Yaxşı, keçən dərsdə biz danışdıq ki, ümumiyyətlə e, təkfir məsələsi e, daha ehtiyaclı olduğundan, çünki bizdə yəni, belə qərarlaşdırmışdır ki, yəni, ya sahabilərin həyatına, ya da ki, ahirət barəsində, ah ahirətin əhvalları, yəni qiyamətdə baş verən hallar barəsində söhbət edək və elə qərara gəldik ki, yəni, e, mövzu, e, ehtiyac olduğumuz yəni, mövzudan götürək və bu da bugün gün e, bizim bir çoxlarımızın yəni düşdükləri bu fitnə, təkfir fitnəsidir ki, və keçən dərsdə biz ümumiyyətlə dedik ki, ümumiyyətlə bu təkfirçilərin bu təkfirə düşməklərin əsas səbəbi demişdi ki, onların ümumiyyətlə e, imanın, iman, həqiqi iman əhlüsünnə nədir? murciələrdə nədir, xabac nədir, möhtəz nədir, bunu aydınlaşdırdıq. Çünki e, çalışırıq ki, kitabın tərtibinə gedək, müəllifin tərtibinə gedək. Orada qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, iman əhl-i sünnədə nə sayılır, hansı ki, qovlun və əməl və etiqat və dedik ki, murciələrdə e, iman isə yəni qəlblə demək, e, qəlblə etiqad etmək, dillə təsdiq eləməkdir və əhl-i sünnə ilə xavaric arasında, muhtəz arasında, murciəl arasında dedik, ixtilafları gətirdik, fərqləri gətirdik ki, hansı məsələlərdə yəni onlar ixtilafa gəlmişlər və dedik ki, və bugünkü insanların da bu təkfir məsələlərinə danışmaqları ki, filan kəs kafirdir, filan kəs və s. və ya və s. deməkləri, bunların da imandan danışmaqlarına baxmayaraq, Qurandan iman ailələri gətirməyinə baxmayaraq, onlar iman barəsində demirəm insanın əhli sünnə alimlərinin, yəni fəhminə uyğun, yəni imanı bilməməkləridir. Çünki onlardan qat-qat savadlı olanlar, yəni xavariclər idi, yeri gələndə hafizlər idi, bugünkü həmən onların başında dayananlar, yəni elementar ayəni ərəb dilinin qaydalarına uyğun yəni deyə bilmirlər. Məsəl üçün, ailərdə binin, hamı bilir ki, bir əlavə olunsa, axırı hərfülcə ilə qutarmalı, cə ilə qutarmalıdır və hətta ki, ayədən e, əgər məhfulun bir isə, o hökmən mənsumdan və yaxud da bu cür qaydalar var, yəni onları deməm belə, o göstərir ki, onlar e, çox savası, yəni dini tərəfdən hamı bilir ki, biz din nədən öyrənirik? Yəni, Quran və sünnədən. Onlar da Quran və sünnə nə dildədir? ərəb dilində. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni şəriət elmini öyrənmək üçün ərəb dili nədir? Bilməyi vacibdir. Və baxımdan əgər dili kimsə türk dilindən və yaxud da ki, e, Azərbaycan dilinə və elə rus dilinə belə e, dillərdən tərcümə kitablardan oxuyurlarsa, o insan artıq həmən dini qeyri-məhsələ ilə öyrənmiş salih və o da o insanların bu xatalarına bu şey yəni biruzə verir. Yəni ki, elementar o cümlələri, ayələri, e, sözlərini düzgün deməməsi və hətta ki, öz danışı ilə desək, mən deyir fikrimlə, yəni tələffüzü ayırıram, yəni ki, fikrimdə bilirəm, tələffüzə fikir vermirəm, nə deyirəm. Bu həqiqətən yalnız mənim cahilin sözüdür. Çünki Hamı bilir ki, ailələrdə iştihad yoxdur. Məsələn, sən Peyğəmbərin hədisini əgər mətnin olduğu kimi bilmirsənsə, yəni bütün mühəddislər bunu deyiblər ki, sən e, mətni deyə bilərsən və deyə bilərsən ki, "Au kəmə qalə." Və yaxud da ki, necə Peyğəmbər demiş. Aydındır? Məsələn, tutam ki, sən bir hədis danışsan və bilmirsən hədis dəqiq ərəb dilində mətni necədir. Sən deyirsən ki, məsələn, deyirsən ki, "Qalə Rasul sallam innəməl əmalu bin niyyət." Deyirəm deyir ki, əməllər niyyətə görədir. Və sonra da yadından çıxıb ki, bə, burada bəlkə niyyət deyil, niyyədir. Sən ki, ya bundan ehtiyatdan ötürü nə deyirsən? Deyirsən ki, və yaxud da ki, necə ki, Peyğəmbər demiş. Yəni sən orada demisən ki, Peyğəmbər dedi, nə elədin? Dedi ki, necə ki. Amma ayədə belə belə ictihadlar olmur. Ayə ayə necə deyirlər, xatasız necə var elə deyilməlidir. Əgər deyə bilmirsənsə, deyən ki, bu mövzuda ayələr var. Bu mənada əlavə. Amma sən ayəni ərəb dilində uydur özündən ayə dinən. Dinən ki, Quranda belə ayə var və ya ki, bu cür təfsir var. Bu Allah Subhanahu alına iftira atmaq hansı ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, o kəslərdən "Və mən alim min men iftar alallahi kadiban liyudullan nasa" Deyir, kim deyir, e, Allah subhanə adına iftira ata bilər ki, ondan zalim kəs kim ola bilər ki, Allah subhanə adına iftira atırlar, niyə görə? İnsanları haqq yoldan, yəni yayındırmaqdan ötər, azdırmaqdan ötər və həqiqətdə isə yəni, insan bu şeylərə fikir verməlidir. Və ona görə də e, demək olar ki, yəni o e, təkfirçilər, yəni hansı ki, xavariclər, yəni savad etibarilə bunlardan yəni qat-qat savadlı idi. Ancaq onların da ilişkilər məsələn nədə idi? Onlar yəni o e, həmən o ayələri, yəni sahabelərin fəhmi ilə başa düşməməkləri. Və bu günlərdə də, bu günlərdə də o həmən o təkfirçilərin o təkfir danışıqlarına baxmayaraq baxmayaraq, onların iman məsələsini, əhl-i sünnənin metodunu, əhl-i sünnənin fəhminə, mənhəcinə uyğun öyrənməmələri onların, yəni bu azınlara səbəb olub və dedi ki, əgər insan dərk eləsə ki, hansı məsələlərdə xavariclər müxalif çıxıb. Niyə görə xavariclər böyük günahba təsəvvür böyük günah sahiblərini dindən uzaqlaşdırırlar, əbədi cəhənnəm. Bunları dərk eləsəydilər, sizcə onlar kiməsə kafir deyərdilər? Mənə gəlir yox. Yəni, ən böyük səbəb nədir? Ən böyük səbəb də o insanların vallahi dindən cahil olmalarıdır. Yəni, insan hansısa bir müasirlərdən kiminsə, məsəl üçün, e, götürək ziyadın qudsun deyə, çünki yəni, aydın məsələdir ki, bugün internet var və hətta başqa telefon, başqa əlaqələr var. Onlar yəni savad olmadıqlarından hansısa bir onlara rədd qaytarılanda, onlara o çatmayanda onlar dərhal nə edirlər? Həmən o Ziyəddin Qudsun özü, yəni ərəb əsli fələstinlidir, amma ki, yarda nədə yaşayır? O insan türk dilində gözəl bilir və o türk dilində yaşırlar və həmən o şübhələrə o gözəl rəddlər qaytar. Aydın və görürsən ki, o period davam edir. Aydındır. Hə, həqiqətdə o insan əgər, məsələn, əgər cihaddan danışa, haqdan danışasa, ona nə vadar elə geçsin öz torpağını qorusun. Bugün Fələstinə bəyəm azadlıqdır, sülhdür. Fələstin də yahudilər tərəfindən tapdalanıb gedir. Niyə görə ki, torpağını qormur? Yəni, həqiqi söhbət ondan gedir. Yəni, onlar danışanda İbn Teymiyyə deyirlər ki, bəli, İbn Teymiyyə müasirlərin fikirləşdiyi kimi deyil, İbn Teymiyyə mücahid olub, İbn Teymiyyə belə edir. Sən heç mücahid olmaq sənə nə vadar edir? Göz doğmaq torpağındır. Aydındır. Və ona görə də həqiqi mənəndə isə, yəni dini mən Allaha inanıram ki, yəqin bilirəm ki, o insanlar həqiqi mənada, yəni imanın incəliklərini öyrənsəydilər, Onlar imanın şöbələrini öyrənsəydilər, nifaqın, küfrün, fasiqlin şöbələrini öyrənsəydilər, mən inanmıram ki, onlar cürət elmi eynədilər. Yəni, bu cür danışır. Düz onlar bəzi hallarda nəyisə oxşadırlar, nəyisə qiyas edirlər və o sözlərlə deyirlər və o şeyləri də haqq sayırlar. Aydın çünki ümumiyyətlə hamı bilir ki, insan yəni, iki cür aza bilir və biri insan aza bilir e, şəhvətdən, şəhvətdən də o deməkdir ki, insan e, dünya malından ötəri. Məsəl üçün, nə üçün filan kəsin maşını var, məndə yoxdur, nə üçün filan kəsin evlənib, məsəl üçün, evi eşməndə niyə yoxdur və elə və s. Bu cür məsələləri, yəni tarix boyu hakimlər üçün bu cür məsələləri yatızıma yəni problem olub. Niyə görə? Çünki bir məsələ qalxan zaman dərhal öz adamın göndərər ki, nə danışır o, filan filan, nədən ötürü, filan kəs kasıb problem deyil, çağırarlar və ya da içeriz hansısa, kimisə vasitəsindən bir küpə qızıl getdi, qutarı, o məsələsi qutardı getdi. Aydın, dəlilləri aydın oldu ona. Ancaq o ki məsələ, o ki məsələ hansı ki şübhətdən idi və bu gün də mən elə də inanıram ki, onların üstlərində dayananlar problemləri onların şəhvətəli şübhələr deyil. Sadəcə onlar o şəhvətlərdən özünə gələn şübhələri həmən o topluma salır, aydındır. Və bu şübhədən gələn nəsə onlar onu dindən sayırlar və ona görə də onlar o insanın bütün xatalarına, istər zahiri, istər daxili xatalarına, yəni göz yuma, göz yuma bilirlər. Və həqiqətdə isə biz keçən dərsə də dedik ki, imandan danışıq və iman həqiqi iman, yəni iman deyəndə nə, nəzərdə çatılır və bu baxımdan e, danışdıq ki, İslam nədir, iman nədir, ehsan nədir və dedik ki, həmçində e, fasiq, biz ondan çox az danışıq və sonra da danışdıq ki, e, müxaliflər, xavariclər, murciyələr, mühtəzilər və onların əhlüsünlə fərqli olan əhlüsünlə ixtilafları və əsas rəy oraya gəldi ki, o bidət əhli istər murciyələr, istər xavariclər, onlar imanı bilməməkləridir və onlar imanı bir şey hesab eləməkləridir. Düz o barədə də onların yəni dəlilləri var idi ki, Qurandan da ayələr var idi və sünnədən də hədislər var idi onların bu yəni şübhələrinə aid olan dəlillər var idi. Və sonra biz e, təkvirin e, yaranması barəsində danışıq və dedi ki, ümumiyyətlə təkvir əsas ə, e, ən birinci dəfə ə, e, hicrətin 37-ci ildə dedi ki, e, Sıffin görüşündən sonra, çünki Əli ilə Muavin arasında Sıffin görüşündən sonra, yəni hər iki tərəf yəni hər iki tərəfdən bir nümayəndə dedi ki, onlar e, danışığa razıya gəlməlidirlər və bundan sonra e, təkfirçilər, daha doğrusu xavariclər öyrəşmişlər təkfirçiliyə. Yəni xavariclər artıq yəni bu e, hökmü bəyənmədilər və onlar e, Quranları nizələ uzarına qaldırdılar və dedilər ki, həqiqətən də hökm yalnız inil hökm illə hökm yalnız Allaha məxsusdur və onlar əlini Muaviyəni, yəni, e, Abu Musal Əşşarını, Abu Abdullah bin Amr bin Asır və ilaxır və s. bütün sahabələr, o işə, döyüşə işləyən sahabələri və onların hökmünə razı olan sahabələri yəni təkvir edilər və sonra da onlar yəni dağılışdılar, Həruru, Həruru adlanan yerə gəldilər və sonra oradan da onlar e, döyüş olanda döyüş oldu və onlar dağılışdılar Nəhrəvana və Nəhrəvanda da onlar Əli onlara qarşı çox ciddi döyüş apardı və o döyüşdə onlardan hamısı qətlə yetirdi və onlardan cəmi 9 nəfər qaldı və Əlin də qoşundan 7 və yaxud da ki, bəzi rivayətlərə görə 9 nəfər, yəni şəhid oldu. Və sonra isə bu fitnə dedi ki, bu e, xavarcan, bu təkfir fitnəsi keçdi rafizlərə və rafizlər də hamı bilir ki, təkfir barəsində yəni, bir nömrəlidirlər və onlardan sonra bu təkfir keçdi, yəni qədəriyyələrə, cəhmilə və ilaxə və s. Və bu əsrimizdə isə dedik ki, bu təkfir, yəni 60-cı illərdə illərdə, necə deyərlər, e, daha doğrusu 60 neçənci illərdə e, vəfat etmiş Seyyid Qutbun e, kitablarından irəli gəldi, hansı ki, buna dedik ki, onun müasir, yəni ixvanların başçılarına olan Yusuf Qardavi, ondan sonra e, Bəhistani, ondan sonra Fəriq, Fərid Abdülxaliq, və s. Ona Əli, bir Əli adında da biri var, onun da e, danışığında, etiraflarında onlar artıq ispat elədilər ki, yəni bu müasirdə, yəni bu təkfiri e, yayılması əsas da Seyyid Qutubun yəni kitabları oldu. Çünki Seyyid Qutub yəni, öz bu rəylərini e, mövduddən seçmişdi. Mövdu hamı bilir ki, yəni əqidə tərəfindən də yəni xarab, yəni əqidəli insanlardan idi və bu Seyidqum da bu kitabları yəni siyasətlə, yəni Fikrul İslam deyil, İslam fikri ilə qarışmışdı. Çünki o ədəbiyyatçı idi, yəni alim deyildi və bu fikirlər də onun dövründə olan yəni cavanları, yəni azdırmağına səbəb oldu və elə bir nəticəyə çatdı ki, o toplum, yəni o toplum axırda o nəticəyə çatdı ki, iki qismə ayrıldılar və onlar da bir-birlərini təkfir edirlər, çünki onlardan biri biri hər adamı təkfir eləmir, amma o birisi qism isə həmin o qismə təkfirlədi və bu günlərdə də ə, e, Azərbaycanda və başqa yerlərdə də yəni bu təkfir Seyyid Qutbun rəylərinin, Seyyid Qutbun ə, e, təkfir məsələsinin yayılması əsas səbəbi də o kitabların, yəni türk dilinə tərcümə olunması və hətta ki, ərəb dili bilənlərin ondan oxuyub, yəni qidalanması oldu ki, ə, e, səbəbi də oldu ki, yəni bu təkfir, yəni o cür yayıldı. Ən çox da dedi ki, yəni bu türk dilində, yəni kitabların, yəni tərcümə olunması və bura nəql olunması olmasından dolayı, yəni bu fikir burada, yəni geniş yayıldı. Və sonra da biz e, bu təkfirin e, yayılma səbəbindən danışıb və dedik, ən birinci səbəbi onların dində cahil olmaları, dində cahil olmalıdır. Yəni, həqiqətdə kimsə yəni, onların danışığına və yaxud da onların e, dediklərinə qulaq assa və görək ki, onlar e, danışıqları yalnız və yalnız yəni, bircə mövzudur ki, yəni özlərini onlar düzdür, muvahhid, tovfid əhli və hətta haqq yolda olanlar sayılırlar. Amma həqiqətdə isə onlar yəni dindən cahil olmalı açıq-aşkardır. Çünki o insan ki, ərəb dilini bilmirsə və də ki, özündən ayə iftira edirsə və hətta ki, hədisləri olduğu kimi tərcümə eləyə bilmirsə, çünki mən demirəm onu mənə qəsd eləyir, ola bilər onun yəni elmi çatmır onu bu cür yəni düzgün tərcümə eləməyə. Və hətta ki, onlar necə deyərlər, özlərinin e, zahiri, yəni vacibətləri, yəni e, tərk eləməklə. Çünki e, artıq yəni görürsən ki, disklər də buraxırlar ki, yəni e, bəzi etiraflar eləyirlər ki, mən falan məsələni xata eləm çünki qardaşlardan məsələn gedib onlarla danışa gedəndə ki, sən asma sifətdə belə etsən və ya da başqa şey belə etsən, sonra onların etirafları var ki, yəni etiraf eləyir ki, mən səhv eləmişəm, bilməmişəm. Yəni bu səhv eləmişəm, bilməmişəm, o sənin üzr deyil. Həqiqi üzr sənə üçün nədir? Həqiqi üzr sən dini bilməməyədir. Və sən hər dəfə bu xatırları eləyib, sonra sənə bəyan qaldandan sonra sən durub etiraf edir, bəli, mən xatır eləmişəm. Ər xatır eləyən insanın nə haqqı var onda danışsın? Əgər sən bilirsənsə ki, yəni sən bu məsələlərdə cahilsən, bu məsələdə sənin elmin yoxdur və elə və s. sən hansı elmlə danırsan? Yəni hər dəfə xatı eləyib, sonra üzrmü qazandıracaqsan özünə? Və ya da ki, sən məsəl üçün dur camata, sənə öz camatın sənə bəyan eləsin ki, sən niyə görə saqqal saxlamsan, fasikdən elm götürməz və elə və s. sən öz yəni günahlarını, yəni öz elədiyi xatavı, yəni e, boynu almağın düzü bir o yaxşı ki, boynu alsan və ikinci sən onu batıl təvvülər eləmək ki, yəni saqqalın şəriət şəriətdə hökm nədir? Heç bir alim ona hədd qoymuyor, neynə, neynə. Əslində, ay qardaşlar, Quran və sünnədə Peyğəmbər salsın ittibə eləməyə barəsində nəqd etsən ayələr var. Nəqd etsən bu arada hədislər var. Və həmçində saqqal barəsində də və ya da ki, istər balaq mənasında da, yəni Quran, sünnədə istədiyin qədər, yəni Peyğəmbər hədislərində İstədiyin qədər hədislər var barəsində, hansı ki, hətta İbn Teymiyyə Rəhmanla fitvası var ki, yəni kim əgər təkəbbürlü ilə deyir, balağın qəddirəmirsə, onun deyir, namazın şək olunma, qəbul olunmasına yəni ehtiyat var. Yəni şək var ki, onun namazı yəni qəbul olunur. Yəni sən bütün bu əməlləri tərk elə və bütün bu əməlləri adlandırırkən ki, bu zahiri əməllərdir. Bunda heç bir maniyə yoxdur. Bu maniyə eləmir ki, sən saqqalı olmayanan elm götür. Yaxşı, Əgər bir neçə il əvvəl bəzi o Mədinədə təhsil almış qardaşlardan da bu hal olanda niyə görə sizə etiraz eləyirdin ki, nə üçün filan kəs saqqalan götürür, o fasiqdir. Həmən məsələ niyə sən öz cəmaatı vaid eləmirsən? Niyə öz onu aid eləmirsən? Əgər sən bir neçə il əvvəl, məsəl üçün, bəzi qardaşı istər meclis imamı olsun və ya da başqa qardaşı sən deyirdin ki, bu adam belə eləyir, bu adam nə üçün saqqalını götürür, ondan elm götürməz, o əməl özü əməl eləmir. Axı sən özün tamamilə yerli kökülü qırırsan, bəs ondan niyə əməl gücü səndən götürülür? Çünki sən elədiyin fasiqdir və fasiqin də bir xəbəri gələndə o insan onu eləməlidir. Yoxlamalıdır. Çünki buna birbaşa ayə var bu barədə. Hanı o ayələr? Niyə yadından çıxıb səni? Sənə görə özünü üzr qazandırırsansa və, və özünə hədis gətirirsən ki, həqiqətən də Allah subhanətə Allah Həqiqdən Allah Subhanahu taala, yəni Peyğəmbər hədisi var ki, deyir inna Allah la yanduru ilə suvarikum və ilə etsamikum, velakin yanduru ilə qulubikum və ilə əmalikum. Bu hədisi gətirsən ki, həqiqətdə, yəni mənim zahirimə baxmayın. Çünki Peyğəmbər deyir ki, e, həqiqətən Allah Subhanahu sizin zahirinizə və sizin cisimizə baxmaz. Peyğəmbər sizin nəyinizə baxar? Sizin əməllərinizə və sizin qəlbinizə. Sən mənim zahirimsən, mən batinimə bax. Sənin batinini Allah bilir. Vallahi hər bir kəsin batinini alab. Heç kim deyənməz ki, mən sənin batinini bilirəm. Mənim hökm sənə ilə hökm verməkdir. Zahirlə. Zahirlə çıxarırsan fasiqsən. Fasiqin də xəbəri gələndə müsəlman nə etməlidir? O xəbəri dəqiqləşdirməlidir. Və bu səbəblərdən də biri o qardaşların bu cür problemidir. Bu, bu cür problemdir ki, fasiqdən bir xəbər gələndə, özə fasiq qardaş bir var ki, yəni fasiq insan, adi insan ola, bir də var özün dəvətçi elan eləyir, özün dəvətçi sayır. Və həmçində belə bir rəy, bir rəy insanlara formalaşır ki, bir var mühüm məsələ, bir də var əhəm məsələ. Yəni ki, saqqal mühüm deyil, saqqal əhəm deyil, saqqal saqqaldan da böyük məsələ var. Yaxşı, əgər sən e, xırda əməllərdən özün dinlə desək, zahiri əməlləri tərk eləyirsənsə, mən səninlə cahili göndərsən, sənə nə hökum verməliyəm? Məgər sənin bu cür insanların öz qabanda oturanlara bu cür formanı yerləşdirməyin, onlara öyrətməyin, o demək deyilmi ki, insanlar zahir əməllərdən üz döndərsinlər? Bəs onda müsəlmanla cahil necə ayrılmalıdır? Necə ayrılmalıdır? Əgər sən camata desən ki, saqqal mühümdür, ə, ondan da böyük problemlər var, onda yaxşı, böyük problemlərə çatmaqdan ötəri insan məgər xırda məsələləri eləməməlidir? Əgər sən böyük cihada getməkdən ötəri, məgər sən öz nəfsini hazırlamalı deyilsən, və, və, və bunu sən özünə üç tətbiq eləmirsən. Sən nə üçün özünə üzr qazandırırsan ki, mühüm məsələlər var, bundan da mühüm əhəm məsələlər var. Yaxşı, sən dəvətçisən, Sən özün camata hökm versən, bunu dindən çıxart, bunu dinə, dinə sal. Məgər sən, səndən başqala niyə bu hökmü? Niyə bu üzr qazandırmırsan? Niyə görə sən başqasını cahildə üzrləndirmirsən? Niyə görə demirsən ki, başqasının da hansısa Allahın hökmünü dəyişdirmədə daha da mühüm məsələ var. Onu niyə sən üzr qazandırmırsan? Yəni, bu nə deməkdir? Bu insan yəni, iki şeydən biridir. Ya o insanlar həqiqi mənada onun qabağında oturub qulaqsan, ya ola bilər həqiqi mənada, yəni ərəb dili bilən yoxdur ki, onun xataları biruzə verə bilmirlər, Və ya da ki, ola bilər kimsə varsa, əgər o susub qalırsa, onu da mən Allah bilir ki, niyyəti nədir ki, niyə görə bu cür haqlardan susub qalır. Yəni sən yeri gəlində özünə üzr qazandırırsan, yəni özünə bəraət qazandırırsan ki, bəli, mən bunu eləmirəm ki, bundan da mühüm məsələ var. Bir dənə balana, bir dənə saqqala nə olacaq ki? Məgər sahabələr böyük əməllərdən ötəri ondan sonra Farsın, Rumun, ondan sonra başqa torpaqları fəth eləməkdən ötəri, məgər saqqalların, balaların və vaylaqa sünnələr təşkil eləmişlər, hansı ki döyüşlərin, qaqanın döyüşlərin birində onlar bir qalanı almırdı, ala bilmirdilər və sahabilər çöndürə baxdılar, deyilər ki, subhanallah, biz hansı əməli tərk eləmiş ki, Allah son bizə bu fəhdi mövfəq eləmir və baxdılar, deyilər ki, subhanallah, biz deyir, Sivakın, Sivak sünnətini, Sivak sünnətini unutmuşuq. Hələ o ki, qaldı sən saqqalı vacibdən dinən, balağı vacibdən dinən və onlar o zaman neynədilər? Ağacları kəsdilər və misvaq düzəldəndə və oradan baxdılar bu müsəlmanlar deyir dişlərin yontular, bizi yeməyə hazırlaşdılar və fəth elədilər, hə? qalanın qapılarını açdılar. Məgər onlar o sünnələri əməl etməyə görə müvəffəq olmadılarmı? Məgər Uhud döyüşündə sahabilər Peyğəmbər əmrlərinə müxalif çıxdıqlarına görə məgər onlar uduzmadılarmı? Hansı ki, Allah Subhanahu deyir ki, sən o kəslər qorxsun ki, hansı ki, onlar sənin əmrə müxalif çıxaraq, müxalif çıxarlar, böyük bir fitnəyə səbəb olarlar. Məgər bunlar üzr deyilmi? Məgər sən bu boyda məsələləri özü üzr qazandırırsan, özün daha da mühüm məsələləri qoysan, planlar çəksən qabanda, hansı ki, Şeyx Albani rəhm rəhməllanın, yəni gözəl kaseti var, yəni ərəb dili e, bilənlər qulaq asmağa davam etsəydi ki, kasetin adı beləncədir ki, ə, e, iqamət-i dövlətil İslamiyyə, yəni İslam dövlətinin qurulması və orada gözəl sözlər daş orada deyir ki, həqiqətdə deyir əhl-i sünnə sələfi salih, deyir onlar deyir təkvirlər və hətta ki, hakimiyyətdən filandan danışmamaqla onlar deyir öz dövlətlərini rassasla qururlar. <laughs> Deyir onların deyir əlində torpaq var və onlar fundamentlərin yavaş-yavaş qazım və daşların belə söz edir ki, sıpağa kimi getməyinə bax baxmayaraq da onlar daşı daş üstünə qoyurlar. Ancaq o kəslər ki, deyir, öz orada ixfanları, təkvisləri yət edir ki, onlar hansı ki torpaqları da yoxdur, çeytozları da, planları da yoxdur. Boş-boş danışırlarsa, illər keçsin onlar danışırlar, ancaq sələfi salih əhlüsü nə deyir? Az-az olsa da daşı daşın üstə qoyaraq da onlar deyir, artıq İslam dövlətini qururlar. Yəni ki, bugün sənin borcun sənin insanları dəvət eləməkdir. Sənin borcun İslamda olanları yox. Yəni, bugün hamı çalışır, hər bir kəs çalışır ki, hansısa bir cahilin, yəni bir söz deyək ki, əgər bir adam bataqlıqda batırsa, sən ona nəsə eləsən, o batar, heç elbəttə o batacaq. Niyə görə? Çünki onsuz o batıb gedir. <laughs> Amma sən ona nəsə uzatmağın, onu oradan dartıb çıxardasan, bu daha da yaxşı çünki ehtimam var ki, o qurtulsun. Və İslam da buna görə gəlməyib. İslam gəlməyib bəşəriyyəti qırmaqdan ötəri. Ondan sonra insanları qırmaqdan insan İslam nəyə gəlib? Bəşəriyyəti zülmətdən nura, qulu qulun ibadətini Allahın ibadətinə, yəni yönəltməkdən ötəri. Və baxımdan da cihad cihad O dəvətin bir üsullarındandır. Ona görə də tarix kitablarına baxsan, sən Allah yolunda, yəni cihada fətlərə gedənlərə çox yerlərdə onlara duat deyirlər, duat. Yəni dəvətçilər. Deyir, nə zaman deyir dəvət? Niyə görə? Çünki onların məqsədləri o idi. Onların məqsədləri dəvət idi. Əgər onların məqsədləri, məqsədləri, e, yəni sahabilərin, İslamın məqsədi, necə deyərlər, insanları qırmaq olsaydı, onda onlar onlar üç gün möhlət verməzdilər. Onda onlardan cizyə tələb eləməz və eləx və s. Onlar dərhal onları qırardılar. Və bunlar, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, İslam həqiqi mənada Məqsədi, yəni İslamı, insanı e, zülmətdən nura, Qulu qulun ibadətini Allahın, yəni ibadətinə, yəni yönəltməkdir. Və baxımdan dedik ki, ən birinci səbəblər ondan azmaqların ən birinci səbəbi isə ən birinci səbəbi onların, yəni dindən, yəni cahil olmalarıdır. Yəni elementar ərəb dilini bilməməkləri, əqailər düzgün tələffüz eləməmələri və ikinci də öz xatalarına, yəni üzr qazandırmaqları, özünə müvafiq ayə və hədislər toplamaq hansı ki, öz zəyini, yəni ayağa qalsın, öyrəyini dəstəkləsin və bütün bunlar da dinlərinə, yəni cahil, yəni olmaqların, yəni göstərir s. Və ikincə və ikinci bunu söyləyək. Və ikinci dedi ki, onların azmaqların əsas səbəbi də öz havalarına, yəni ittiba eləməkdir. Hansı ki, havalarını ittiba eləyərək nususlardan, ayə və hədislərdən yəni üz döndərlər. Və buna belə bir e, əlavəni də eləmək olar ki, onlar bu ayə və hədisləri və xüsusən də bu cür e, məsələləri onlar səlfi salih fəhmi ilə başa düşməməkləri idi sələfi salihlərin e, fəhmi ilə başa düşməməkləridir. Yəni, bax gör, bax gör Əhməd ibn Həmbəlin vaxtında. Yəni, sənin rəyivə görə əslində Əhməd ibn Həmbəlin vaxtında Əhməd ibn Həmbəli mühakim edən sultanlar kim olmalıdır? kafir. Niyə görə? Çünki o Qurana məxluq deyirdi. Yaxşı, Əhmədin Həmbəl, məgər səndən məndən azmı bilirdi? Niyə görə Əhmədin Həmbəl onlara, yəni kafir hökm vermədi? Niyə görə onları üzr qazandırdı? Amma onun yanında olan alimlərə, onlara bərat qazandırmadı. Çünki niyə görə? Çünki artıq onlardan mübahisə eləmişdi, hüccət qaldırmışdı, bəyan eləmişdi. Ancaq hakimlər nə elədi o? Üzr qazandırdı. Onlara kafir dedimi? Xeyr demədi. Niyə görə? Çünki bilirdi ki, o hakim həmən ona təqlid eləyir. Onun yanında olanı bidətçilər yəni təqlid edir və onların da bu cür e, xatalara düşməli əsas səbəblərindən biri də onların e, necə deyərlər, e, havalarına ittiva eləmək və nususlardan yəni üz döndərmək və o ayə və hədisləri sələfin fəhmi ilə yəni başa düşməməkdir. Yəni hər bir məsələdə yəni bir insan e, əgər müasir hər bir əsrdə alimlər var alimlər var, hansı ki, istər mühəddislər olsun, istər fəqihlər olsun, sən onlara müraciət eləməlisən və düşün məsələdə də, düşün mövqedə də sən onlardan, yəni rəy almaq. Amma sənin deməyin ki, mənim ona ehtiyacım yoxdur, filan kişiyə ehtiyacım yoxdur. Çünki Allah Subhanahu mənə Quran göndərdi və mənə dedi ki, sən ə, e, təkcə Qurandan sorulmusan, İbn Abbasdan sorulmu deyilsən, Fozandan sorulmu deyilsən bunu yalnız və yalnız yəni cahil deyər. Niyə görə? Çünki sən özün öz dilinlə deyirsən ki, ulul əmri minkum ayəsi alimlərə aiddir və o başqa yerdə inkar eləyirsən ki, onlara etibar eləmək olmaz. Yəni bütün bu ziddiyyətlər, yəni mən bircə yəni nəzərə bircə yəni yəqinliyə gəlmək olur ki, o insan yəni cahil olmağına yanaşı, yəni onun qabağındakılar da ya dindən xəbərləri yoxdur, ya da ki, ya da ki, yəni bilib susurlar. Yəni bilib susurlar. Və üçüncü də onun e, azmaqların səbəblənən biri də fasid təvillərdir. Fasid təvillər hansı ki, e, düzgün olmayan təvillər, hansı ki, sələfi salin fəhminə uyğun olmayan təvillərdir ki, hansı ki, onlar, e, necə deyərlər, e, bu e, yozmaqları düzgün, e, yəni ayə və hədisi düzgün başa düşmədilər, düzgün təfsir eləyə bilmədilər və baxımdan da xavariclərin gətirdiyi dəlil də ki, mömin, mömin e, zina edən zaman mömin olmaz, yəni insan zina zaman mömin olmaz və bu da artıq xavarca bunu elə başa düşdülər ki, bir insan bir xatanı eləyən zaman artıq o imanı əldən üzülüb gedir və imanı yəni itib gedir və bu da artıq yəni kafirdir və belə bir təvvillərdən yəni onlar yəni istifadə elədilər və bu təvvillər də artıq yəni fasid yəni təvvillərdir. Və dördüncü onların ə, e, azmaqlarına səbəbsə dedik ki, şeytanın, yəni təlbisi, şeytan onlara necə deyərlər, ə, e, don geydirməsidir. Hansı ki, onlar ə, e, görürsən ki, ə, kiminsə nəyisə deməməsi, kiminsə nəyisə üstün görməsi, onlar isə ə, e, özlərinin hansı məsələdə danışmalarını şeytan onlara təlbis elədi, şeytan onlara don geyindirdi ki, yəni sən dediyin daha haqdır və elə və s. Çünki əslində, yəni o insan özün danışıb başına yağa ziddiyyətdir. Çünki əgər sən özün əhəm mühüm məsələsindən qeyd eləyirsənsə, və bugün Azərbaycanda əgər ə, e, hakimdən danışmadan qabaq məhkumlar var. Yəni hakimin, yəni ələ keçmədən qabaq sənin məhkumlar var. Yəni ki, ondan aşağı təbəqəli insanlar var ki, onların yəni İslam'a gəlməsinə ehtiyac var. Çünki sən bax görürsən ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də əgər məqsədi hakimiyyət olsaydı, o zaman e, Məkkədə də ona Camat, yəni Qureyşlər toplaşdı və ona təklif elədilər. Əgər deyirsən, böyüklüksən, gəl böyük ol. Əgər gözəl qızsan, gəl gözəl qız ver. Vardövlətsən, gəl vardövlət istək. Əgər Peyğəmbər səsən burada hədəfi hakimiyyət olsaydı, onda Peynəsəm hakimiyyəti götürərdi. Aydındır? Ancaq Peynəsəm onu götürməməsi və onlara gözəl söz deməsi ki, İslama gəlin, ləyələ deyin, qurtulun. Onu göstərir ki, Peynəsəm hədəfi, yəni insanlara, yəni hidayət insanlara, yəni dəvət idi. Hansı ki, Əli radiyallahu da O zaman ki, yəni Nəhravanda onlarla döyüşəniz, onları öldürəndən sonra gəldi onların e, meyitlərin yanından keçəndə dedi ki, Bu'sən ləkum, ləqad darrakum mən qarrakum fəqalu yə əmirəl müminin və mən qarrahum qal əş-şeytan və anfəsə bis-su əmmara bis-su əmmara qarratumul bil-əmani Əli radiyalan onların yanına keçəndə deyir, sizə necə pislik olsun və deyir, artıq deyir onlara e, onlara qurrətlən, onlara yəni zərər verdi. Yəni onları qurrətləndirən, onlara zərər verdi. Və dedilər, ya Rasul, ya əmir əl-möminin, axı onlara, kim onlara azır, kim onlara bu qurrəni, yəni Allahınızın verdi? Dedi, həqiqdən deyir, onlara şeytan. Şeytan onları, yəni elədiklərini düzgün göstərdi və deyir, onların nəfsləri, yəni onlara pisliyə, əmər, pisliyə yəni onları əmr elədi. Və həmçində İbn Cozi öz Təlbis İlimiz kitabında da, yəni xavariclərin e, şeytanın xavaricələ təlbisindən danışır və deyir ki, onların bura düşməsinə səbəb də deyir, elə şeytanın, yəni onlara, yəni təlbis eləməsi, yəni onlara batil, yəni doy don geyindirməsi idi. Və həmçində 5-ci səbəb də onu gətirmək olar ki, həmən o insanlar, əgər hər hansısa bir onlar bir məlumat çatanda, istər tanıdığı adamdan, istər filan kəsdən və ya başqa adamdan, o insanların həmən məlumatları, yəni e, dəqiqləşdirməmələri idi ki, hansı ki Allah subhanətə Allah e, Quran-ı kərimdə də buyurur ki, əgər sən münafiq, e, əgər sən fasiq bir xəbər gətirsə, bir xəbər gəlsə, siz o xəbəri yəni dəqiqləşdirin. Halbuki onlara bu xəbəri verən də yəni fasiqdir, yəni zahir əməllər görə fasiqdir. Hətta e, dili ilə desək də belə özü də yəni əməllər görə fasiqdir. Yəni, o cür fasiqlərin yəni əməllərini, onlara dediklərini yəni dəqiqləşmədən, e, dəstəkləmədən ondan sonra e, elm əhlindən soruşmadan, bilmədən onlar yəni bu cür sözləri təsdiqlədilər və nəticəsi oldu ki, onlar şeytan onlara yəni gözəlləşdirdi, yəni donu, donu geyindilər və səbəbi də onların yəni bu yəni təkfirə, yəni düşməkləri oldu. Və inşallah bu yəni keçən dərsdən yəni təkrar idi və bu dərsdə də inşallah yəni, vaxt bitir. Əslində danışıq təkfirin və təkfirin e, itlaqı Quran-ı Kərimdə təkfir sözləri və ya təkfirin şirk kimi, şirkin küfür kimi işlənilməsi və həmçində küfrün şöbələri, küfrün lüğəti, islahi mənsəbə ilə və s. bu bölmədə yəni danışmalıydıq və inşallah gələn dərsdə inşallah buradan başlayarıq və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.